Po šešių dienų Jėzus pasiemė su savimi Petrą, Jokūbą ir jo brolį Joną ir užsivedė juos nuo šaliai ant aukšto kalno. Ten jis atsimainė jų akivaizdoje. Jo veidas sužybo kaip saulė, o drabužiai tapo balti kaip šviesa. Ir štai jiems pasirodė Mozė ir Elijas, kurie kalbėjosi su juo. Tuomet Petras ir sako Jėzui – viešpatie gera mums čia būti. Jei nori, aš padarysiu čia tris palapines. Vieną tau, kitą mozį, trečią lyjui. Dar jam tebe kalbant štai, skaistus debesis apsiautė juos, ir štai balsas iš debesies prabilo. Šitas yra mano mylimasis sūnus, kuriuo aš geriuosi. Klausykite jo. Tai išgirdę mokiniai parpuolė kniupsti labai įsigandę. Bet Jėzus priejo Palietė juos ir tarė, kelkitės, nebijokite. Pakėlė akis, jie nieko daugiau nebematė, tik vieną Jėzų. Besileidžiant nuo kalno, Jėzus jiems įsakė, niekam nepasakokite apie regėjimą, kol žmogaus sūnus prisikels iš numirusių. Tada jo mokiniai paklausė, kodėl rašto aiškintojai sako, jog pirmiau turys ateiti Elijas. Jis atsakė, tiesa, Elijas turi ateiti ir viską atitaisyti. Bet aš jums sakau, kad Elijas jau buvo atėjęs ir jie jo nepažino, bet padarė su juo, ką norėjo. Taip nuo jų turės kentėti ir žmogaus sūnus. Tuomet mokiniai suprato jį kalbėjus apie Joną Krikštitoje. Jiems atėjus prie minios prisartino vienas vyras, puolė prieš Jėzų ant kelių ir maldavo. Viešpatie pasigailėk mano sūnaus. Jis per miegus vaikščioja ir labai kankinasi. Neretai įsipuola į ugnį arba į vandenį. Aš atvedžiau jį pas tavo mokinius, bet jie neįstengė išgydyti. Tada Jėzus atsakė, o netikinti ir sugedusi giminė. Iki kol man reikės su jumis būti, kiek ilgai jūs kesti, atveskite į čia pas mane. Jėzus sudraudė demoną, jisai išėjo ir tą pačią akimirką berniukas pasveiko. Likę vieni mokiniai priejo prie Jėzaus ir paklausė, dėl ko mes negalėjome jo išvaryti. Jis atsakė, dėl silpno tikėjimo. Iš tiesų sakau jums, jei turėtumėte tikėjimą kaip garstyčios grūdelį, jūs tartumėte šitam kalnui, persikelk iš čia į tenai, ir jis persikeltų. Jums nebūtų nieko negalimo. O šita veislė kitaip neišvaroma, kaip tik malda ir pasninku. Tebe būdamas su mokiniais Galilėjoje, Jėzus jiems pasakė, žmogaus sūnus bus atiduotas į žmonių rankas, ir jie nužudys jį, o trečią dieną jis prisikels. Tada jie labai nuliūdo. Atėjus jiems į Kafarnaumą, prie Petro priejo didrachmų rinkėjai ir paklausė, ar jūsų mokytojas nemoka didrachmos? Jis atsakė taip. Kai parėjo į namus, Jėzus pirmas jį prakalbino. Kaip manai, Simonai, Iš ko žemės karaliai ima muitą ar mokestį? Į savo vaikų ar iš svetimųjų? Jis atsakė iš svetimųjų. Jėzus jam tarė, taigi vaikai laisvi. Tačiau, kad jų nepiktintume, nueik prie ežero, užmesk meškerę, paimk pirmą užkibusią žuvį. Ja pražiodęs rasi staterą. Paimk jį ir atiduok jiems už mane ir už save.